Matthäus hoofdstuk 6 Moenie jylle godsdienstige plichte in die openbaar nakom om door mense gesien te word nie, want dan kry jylle geen beloning van jylle vader wat in die jimmel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie, Dit doen die skynheiliges in die synagoges en op straat, so mense met lof van hulle kan praat dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee. As jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder. As jy bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee. As jy bid, gaan na jou kamer toe Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood vergeef ons ons oortreding soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie as julle vas. Moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie? Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee. As jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas is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 Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.